mortanta bellulino. Mia naibaro ofte racontas al mi eventoin el sia mal infanezzo. Ciel bebo dum la dua mond milito, di estis vundita ce bom attaco, cae perdis la vid capablon en unu oculo. Spite di tiu handicapo, li laboris dum multa iaroi kiel tua reparisto, cae fieris pri siae mult diversae capabloi. Nun tempe, kiel pensiulo, li revas pri voyagiado po si cae sia etzino, so luxa crosad shipo, quasau kiel recompenso po la mal havajoi de la iama vivo. Ec de monatoi li sorgeme planas la iteneron, quiu antau cio devas enhavi Dubaion, cia cial iama tua reparisto, li estas ravita de la merinde altegae construajoi tie. Crome li antau gioias pri la fino de la voyaggio, ciam la passageroi havos la ablezzon passigi tagon en Venezio. Anca mi planis ancora foe visiti Venezion, sed per traino. Hazade mi antau ne longe trovis discedon cun filmo ciu montris la catastrofan situazion en tiu urbo. Cion jaron granda nombro da laudiantoi forlasas la centron, por trovi lodge sur la proxima ceftero. En mil trovigis proximume unu cent du mil lodgiantoi en la historia centro. Ho estes nur circau ses dec mil. Sam la nombro da turistoi crescis. Passintiare, pli ol sescent quindec crosadshipoi visitis la havenon, cae cion tagon proximume sesdec mil turistoi alvenis. En la iaro du mil nau, la civitanoi ocasigis burlescan enterigon, por simboligi la morton de la urbo cia ili timas che valdau Venezio idjos nur de paco, ciel Disneyland, en cu turistoi restu nur celcain horoi, antau ol reiri iri alla shipoi, au al mal pli multicostai urboi en la proximetzo. Antau cio, la logentaro cha grenas, pritiui grandegae crosaci poi qui causas ondegoin kai pli grandigas la damagion alla fundamentoi de la construajoi la longe de la canaloi alle flanque, venezio ege besonas la monon qui turistoi el en la urbo i just cae kai pli malfacile securigi domoin contra ege altae taidoi, ciui dum vintro recule inundas tutain quartaloin. Crome la nivelo de la grunda aquo sub Venezio daure mal supren iras, cae la tuta urbo sincas. Ecde 2003 oni construas barrieron el septec hoc stalae pordoi, trans tri golfoi, por regi la fluon de aquo de la Adriatico en la lagunon. La barriero nomijas museo, cia oni esperas che, tiel la profeto, ci baldau lau besono povas vari la aquon, cae tiel mal ebligi inundoin. La costoi de la construajo estes taxitai je bilionoi, sed ecologoi avertas che ne estos vera solvo de la problemoi, cia necessas constanta interchangio de aquo por eviti ec pli gravan malpurigon de la laguno. A parte cia ciui cloa cajoi fluas tien ti prescriboi de la non tempa situatio es min che mi ne plu visitu venezion mi preferas rememori cian iaman belezon espereble mia ai nai paro dum sia mal longa visito ne rimarcos la caducetson Mi nei volas sen ilusi igilin.